Goeiedag mense en welkom by Goggabyt. My naam is Natasha en hier vanuit die reënerige, koelerige Londen sê ek vir julle welkom dat julle luister. Dis so, vandag die 23ste Augustus en op hier op Saterdagmiddag sit ek nou alweer bietjie met julle gesels. My man is alweer by die gym. En ek het lanklaas 'n pot gooi gemaak, so toe dag ek net ek sal maar bietjie opvang met julle. Ehm um, Ek weet nie, daar's nie regtig 'n rede hoekom ek nie een maak nie, dis net nou maar net partykeer dan hardloop so baie goeders deur jou gedagtes dat jy nou nie regtig alles agter mekaar kan kry nie. En teen die tyd wat jy nou 'n halwe storie agter mekaar kry, dan sê jy die lus om iets te doen nou nie meer regtig daar nie. Maar ek is heel opgewonde hierdie week. So toe dag ek ek gaan met julle gesels. Uh ons was aan die einde van September het ons vir 'n week op Griekse eiland gaan vakansie hou op die eiland Skiathos. Nou Skiathos en die eiland bietjie meer bekend vir die Mamma Mia movie is uh, eh, Skopelos. En dit was regtig nogal fantasties naak geweest. Die strande is verskriklik mooi. Dis prentjie mooi. Dis plekke wat jy wat jy amper net in boeke sal kan van lees. En om die geleentheid te gehad het om daar te kan gaan vakansie hou was was nogal 'n eh, ervaring wat ek definitief geniet het. Ons het ehm um, so lekker gelag. Eh uh, my man het al die goeders geboek. So ek het nie geweet waar ons gaan of waar ons gaan bly en wat nie. Maar ek het 'n uh, 'n vrou wat saam met my gewerk het, seker so 5 jaar terug, het na die eiland, eiland toe geëmigreer. En ek het vir Facebook 'n uh, eh, boodskap gestuur en ek het vir e-mail gestuur en ek het nie 'n respons terug gekry nie. So toe dink ek nou maar okay. Sy seker maar besig of weet nou nie maar wat gaan aan nie. Was nou nie regtig goeie goeie vriende gewees nie. So wel net pers kollegas, maar dit sou nice gewees het om 'n om 'n aand uit te gaan of 'n bier te gaan drink of iets te gaan drink ten minste, 'n bietjie op te vang. Maar in 'n geval so loop ons toe na nou die Dinsdagmiddag loop ons toe nou terug en wragtig hier kom 'n motorfiets by hek uitgery. Nog ek ken die ou op die motorfiets. En hier kom toe 'n vrou uitgeloop. Nee, sê ek, ek ken nie die vrouwens. Dacht nie, ok, wacht, dat ek haar naam skree, en toe ek nou haar naam uitroep, toe draai sy om. Toe bly ons na vir seker drie daag, recht langs waar hulle bly. Ons villa waar ons geblei het is, hulle is basis ons bieren. En toe het ons nou een heel lekker aand uitgaat, ons het gaan, um, haar man het by werk, in die aand het hy by hierdie um, kroeg gewerk, en daar was een koosnaid geweest, toe het ons nou daar so 'n bietjie gaan vra antwoord vir die laaste aand en dit was verskriklik lekker is is nie iets wat ek of ons as 'n wel Toby en ek sal nie regtig so iets doen nie maar omdat ons nou maar genooi is het ons gegaan en ons baie meer geniet as wat ons gedink het ons sal nou ja so het ons toe nou teruggekom en die malligheid van die werk weer aangepas en uh Nou is dit al amper weer die op, einde van Oktober. Ons is, ons gaan so hier die laaste week van Oktober nou in en wat nou die week vir my baie meer opgewondend opwindend maak is dat Dinsdag op die 26ste word ek 30 jaar oud. Nou vir die oues en hulle sal seker om sê, "O oh ja, jy's nog jonk." En vir die jonges sal hulle sê, "Hier's maar jy word oud." En ehm um, dis snaaks as jy 'n verjaarsdag hê, hoe partytjie jy jy begin sit en dink. Ek dink oor die algemeen heeltemal te veel, maar ek het toe gaan sit en wonder nou waar waar is ek? Jy jy vat so 'n bietjie stok, soos hulle sê. En ek het vir, vir myself gedink nou wat en ek het probeer met my man of vir, vir hom verduidelik wat ek bedoel van waar ek is. En ek dink hy het 'n bietjie verstaan dat 30 is maak my verskriklik bang en o, oh, hel, nou sy oud of so iets, maar dit doen nie. Dit het heeltemal 'n anderste effek op my. En vanoggend vir die eerste keer het ek wakker geword met 'n met 'n skoon gedagte oor hoe ek dit vir hom kan verduidelik. Vir my, ehm um, dis nie almal in Suid-Afrika nie, maar vir my, my ervaring van Suid-Afrika en mense het gehandel oor as jy 30 jaar oud word dan is dit nou klaar. Jy jy sal jy's nou op pad af. Jy ehm um, jy klaar jou huis nie, klaar jou kinders nie, klaar al hierdie ander dinge. En dit kon dalk nog net gewees het die generasie wat ek mee groot geword het, het hulle ouers eh, so gesien. Ek meen toe my ma 30 jaar oud was, het sy al vir die tweede keer getroud en sy drie kinders gehad. En ek is nou nog net een keer getroud en ek het glad nie kinders nie. So en en ag ek weet nie dit is dit is dalk net die uh die impression wat ek gekry het as kind van die ouderdom van 30, maar hier staan ek nou 3 dae voor die ouderdom. En ek is heel opgewonde oor die feit dat ek gaan ouer word. Ek dink ek is anders te om ek ek gee glad nie om om ouer te word nie. Dit is vir my nie regtig 'n issue nie. Want dan sê hulle seker sê nou hoekom praat jy so baie daaroor? Wel, <laughs> ek ek dink daar kom tog een of ander ding saam met jou ouer word proses. Vir my as ek dink Kom ons dink oor die algemene vraag wat jy altyd sal vra, is so like, waar sien jy jouself oor 10 jaar? En as ek terugdink 10 jaar terug, dan is daar soveel dinge in my lewe wat heel anders te was. En ag ek ek ek ek dit is vir my moeilik in my kop maak dit baie sin en as ek begin praat dan dan hardloop ek uit beskrywings uit. Maar 10 jaar terug het ek in 'n dorp gebly waar ek glad nie eers aan gedink het om om eers te vlieg na enige ander land toe nie. En nou 10 jaar later was ek in heelwat lande al gewees. Ek bly in 'n heel anderste land as waar ek gebore is en my lewe het soveel verander. Maar omdat ek dit elke dag lewe, is dit tog soveel dieselfde. Ek weet nie of dit regtig sin maak nie, maar as jy dink op 18 het ek gedink as ek 30 is, dan gaan ek 'n miljonair wees en ek gaan ek gaan 'n uh, eh, smart kar ry en ek gaan groot huis hê en al daai die kinderdrome, weet jy seker sekerlik my droom. En vanoggend toe ek nou in die, in die bad lê en na my uh, verduideliking vir my man dink, besef ek wat dit is. En ek het right, ek is 30 en ek gaan nie in 3 dae se tyd 'n miljoen 'n miljoen pond of 'n miljonair wees nie, tensy ek die lotto wen. Maar as 'n 18 of 20 jarige het ek baie meer materialistiese denke gehad. Waar ek vandag baie meer spirituele denke het. Ek het nie 'n miljoen rand nie of 'n miljoen pond nie, maar ek het 'n eh, ek het 'n miljonair geluk as dit ek weet nie hoe maak dit sin nie. Ehm um, ek het 'n fantastiese man. Ek bly in 'n omgewing wat ek geniet. Ek het 'n werk wat ek geniet. Ja, ek werk my gat af, maar dis nou almal seker se storie. Maar ek geniet my werk, ek geniet my lewe en ek's gelukkig. Ek kan ek kan eerlikwaar sê ek is gelukkig. Nou dis 'n ding wat seker baie mense nie kan sê nie. Maak asook op watter ouderdom jy is nie. Is om eerlike geluk te vind. En ek dink ek het dit. Ek moun partykeer bietjie te veel. En ek moet dalk daaraan bietjie werk, maar as ek as ek kyk na wat ek het, nee. Ek het nie regtig iets hoor te moun nie. Ek het ek kan winkel toe gaan en ek kan vir my kos koop en ek kan vir my klere koop en ek kan vir my ehm um, en ek en ek kyk na hierdie wonderlike mens wat wat oor my pad onverwags oor my pad gekom het en ek is nou al amper 7 jaar met hom getroud en ek dink nie as iemand môre vir my sê, "Oké, okay, fyn, ek gee jou ek sal jou 'n miljonair maak, maar jy mag nie meer hom hou nie." Dan sal ek dit sonder twyfeling afkeer. Daar's geen manier dat ek my man vir enigiets sal verruil nie. En Dit is iets wat ek glad nie eers in gedagte gehad het toe ek 20 jaar oud was nie toe ek 20 jaar oud was het ek gedink wel soos ek sê ek moet 'n nice kar hê en 'n nice huis hê en 'n nice maar ek het nie gedink aan as ek al daai dinge het hoe gaan ek dit met iemand deel nie en om iets met iemand te deel so naby so intiem so so persoonlik is 'n ervaring wat ek hoop almal ten minste een keer in hulle lewenstyd kan ervaar. Maak nie er saak met wie wat dit is nie. Ehm um, so half wat ek nou hier op my op my ouderdom nou amper 'n wysheid ontdek voor my jare. As tiener het ek nie regtig ek het nie regtig daarvan gehou om 'n tiener te wees nie want ek nie vryheid gehad nie. Jy wil net ouer gewees het. En nou toe ek in my 20's was, toe wil ek net vinniger ouer word want ek wil ryker geword het. En nou is ek 30 en dit is dis oukei. Okay ek is net nog 'n ouderdom en as my lewe tot dusver enigiets is om om mee te gaan dan uh, kan ek beslis sê dit gaan net beter raak. Ek het nog baie dinge waarvoor ek kan waarvoor ek kan uitsien. Onder andere môreoggend 5uur moet ek opstaan en dan gaan ek op 'n verrassing 'n verrassingsvlug wel ek gaan by die lughawe uitvind waarheen ek op pad is. My man het vir my 'n uh, verrassings oh, wat 'n surprise destination gereël vir my verjaarsdag. So die oggend wat ek wakker word en 30 slaan, weet ek nie eens in watter land ek gaan wees op hierdie stadium nie. Maar dit is exciting. Laas jaar was ek in Venice gewees in Italië. En hierdie keer is ek vooraangesê om baie warm goed saam te vat. So ons gaan iewers koud Ek weet nie <laughs> ek weet nie hoe om dit te wat ek gaan daar daar doen nie, maar ek is aangesê ons gaan bietjie stap en ek het vir my nuwe skoene gekoop vir stap en ek sien uit daarna. Ek dink ek kan pretty much enige plek wees en gelukkig wees op hierdie stadium. Ek is ehm um, <laughs> gisteraand het ons gister was ons by die werk en ons het ons spanbou dag gehad. So hierso teen die tweede se kant het ons almal nou afgegaan na die museum van Londen toe want ons almal is bietjie skaars op die geld kant. En dit ons het gaan gratis doen in Londen. En dit was 'n uh, eh, baie lekker ervaring geweest. Dis nie 'n plek waar ek al voorheen was nie, maar ek sou dit definitief aanbeveel vir enigiemand om te gaan as hulle ooit in Londen kom om die Museum of London te gaan besoek. En van daar af het ons toe almal na 'n pub toe gegaan en die mense almal by die werk het ek het nie eers geweet hulle het dit gedoen nie, maar hulle het al klaar my my kaartjie, my my verjaarsdagkaartjie het almal al geteken. Nou gewoonlik kan ek dit so 'n bietjie optel die die snaakse slypery wat rondgaan om die kaart geteken te kry. Maar hierdie keer het ek nou regtig waar niks niks niks verwag nie. En dit <laughs> ek ehm um, hulle het my die kaartjie regtig was ek regtig baie verras geweest en dit was dit was lekker geweest. En laas jaar toe ek nou weggegaan het, toe was het ek bietjie probeer uitvind waarheen as ek op pad, maar hierdie keer het ek nou regtig waar glad nie uitgevind nie en ek is ek weet tot nou toe glad nie waarheen ek op pad is nie. So ek is nogal opgewonde vir môreoggend. Gewoonlik as ek by die lughawe aankom, dan sal hy vir my 'n pakkie oorhandig en my persent dan is die guidebook van waarheen ons gaan. So hy het nou vir 4 maande lank hou hierdie geheim en doen hy nou navorsing oor al die plekke wat ons gaan kan en gaan besoek en ek het omtrent 1 uur en 50 minute op 'n vliegtyg om my guidebook te lees en te <laughs> sien waartoe ek op pad is en wat ek wil sien as ons daar aankom. Maar dit is dit is lekker. Dit is die dinge wat ek geniet. Hierdie spontane dinge, hierdie dinge wat jy so onverwags vang wat kan jy geen expectations vir het nie en en dit jou ervaring daarvan is is is meer eg. Jy kan nie jy kan nie pretend nie. Jy moet dit vat soos dit kom. En jy moet die beste daarvan maak. En as jy niks verwag nie dan whatever kom is beste. <laughs> so jy jy gaan hom net aan. In elk geval so het ons nou die pub toe gegaan en ek was heel verbaas met die met die my kaartjie wat ek toe gekry het en ek het baie bly gewees daaroor. En toe na die tyd toe het ons ek en Lena het ons gaan uh, geocache, het ons 'n boksie gaan soek in Londen. En dit was verskriklik snaaks geweest want, want dit was toe nou al donker geweest. So hier so staan ek en sy nou hier in die bosse in grou en eh, uh, <laughs> boksie soek met 'n klein is is ek het 'n klein flitsliggie aan my aan my sleutels. Maar dis een van daai wat jy met opwens, weet nie batterye nie. So dan sit jy nou <laughs> sit jy daar so met die torch in die lig in. En dan zzz, jy nou om die, <laughs> om hom nou op te charge en dan skrop ons weer die bosse rond en dan zzz, ons weer met die torch weer bietjie lig te gee. Maar in elk geval ons nou die bokse gekry, toe loop ons nou toe gaan soek ons 'n onion. Toe word ons eers honger en toe gaan koop ons 'n uh, eh, 'n broodjie by die winkel en ons sit toe sommer daar bo op die brug en ons broodjies en eet. En toe ons nou klaar die boksie gekry het, sê sy nee, man, dis iewerste in Fleet Street wat toe nie te ver was van waar ons was op daai oomblik nie. Gaan ons uh, nog 'n drankie drink. Sê van nie, ek is nou nie regtig lus om iets te gaan drink nie, want ek drink in elk geval nie regtig nie. Maar ehm um, ek sal saam met jou kom, ek sal saam met jou toe loop en dan sal ek na nou die naaste stasie toe gaan. Stefan, hoekom hoekom gaan ons nie na die tyd modern toe nie? Na die tyd modern het 'n uh, eh, op hierdie oomblik is daar eh, 'n uh, exhibition aan. Daar's 'n uh, 100 miljoen porselein sonblomsade. Handge handgeverfde sonblomsade wat gemaak is van hierdie uh, ceramiek of porselein of ek kan nie meer onthou wat se so goeders nie. Maar dit is soos, dit is nou nie regte sonneblom nie, maar daar is 100 miljoen van die goed op die vloer. En dan kan jy nou met dit sit en speel. En dit is as hy weet nou nie of sy dit wil doen nie. En dis nou klaar met haar man gepraat om te hoor hoe ver hy is. So sy sê, okay, kom ons gaan. Check gaga op my foon. Nee, die, um, die museum maak 10 uur toe. Right, dis nou hier half pas, half pas uit, so half 9, so ons sal nog lang tyd daar kan aankom. So loop ons toe nou terug na St Paul's toe nou as jy ooit in in Londen in die, in die aand al was en jy die kans gehad het om St Paul's kathedraal in die aand te sien al wat mooi opge gelaid is dis 'n asemrowende gebou. En as jy dan so oor die Millennium Bridge oor die Thames rivier loop na die Tate Modern toe en jy kyk so terug dan gee dit weer so 'n bietjie van 'n koue koue rilling om hierdie pragtige gebou agter jou te sien. So so het ons nou die oor die brug gestap en die met die saaitjies gaan speel en prentjies gemaak en foto's geneem en toe het ons nou ons op die rivier rivierkant teruggeloop na die stasie toe en toe ons nou huis toe. en vanoggend het ek uh, lekker laat geslaap en Toubet vir my ontbyt in die bed gebring. En ek dink ek hou nogal lekker verjaarsdag week. Dit <laughs> is nog nie my verjaarsdag nie, maar ek het nog vir die hele week nog niks betaal nie. Ek het maandag aan uitgegaan met 'n eh, vriendin van my, 'n Chinese vriendin van my. En sy het die snaakse ding gesê, ons het ons het 'n steak gaan eet. Eers het ek gevra wat wil sy eet? Nee, sy sê sy wil enigiets eet, maar sy's nie 'n sy's nie 'n haas nie. Sy wil net nie vegetariese kos hê nie. Sy sê vir haar, "Right, dan gaan ons 'n steak eet." Vat ek haar hier na die steak restaurant toe en ehm um, sy nou die laaste happie na mond sit, toe sit sy so terug en sy sy smil en sy sy lag so. Ek sê vir haar was dit darm alright geweest. Sy sê ja, dit was baie lekker geweest. Nou uh, net so 'n bietjie van haar agtergrond. Sy's 'n Chinees Chinese vrou, besigheidsvrou hier so in Londen. Ek het saam met haar op die nie saam met haar nie, my stalletjie op die mark toe ek hier aangekom het, het ek by Londen markte van die merke gewerk. Markte, in 'n geval op die mark gewerk en sy het een van die stalletjies agter my gehad by Greenwich Market. En so het ons nou uh mekaar toe leer ken. Is 'n bietjie gesels aan die aan die koue winter winter daar. En ehm um, so toe ek aan nou redag bietjie ek het kontak met haar verloof seker so 3 jaar en toe ek nou redag in die winkel instap toe uh toe loop ons loop, loop ons mekaar daarso raak. En toe bespreek ons nou sommer af ehm um, laat ons mekaar ontmoet. Nou sy gaan so elke 6 maande gaan sy 6 maande sy hier en dan 6 maande gaan sy uh, China toe of Hong Kong toe en dan doen sy haar besigheid in Hong Kong en dan kom sy vir die ander 6 maande kom sy hier na toe. En sy vlieg gewoonlik so Oktober se kant uit en dan ehm um, kom sy nou weer terug so tussendeur. Maar in 'n geval, sy is so amper 60 jaar oud die die tannie en uh ag, sy kuier lekker. Dit is een van daai mense wat maak saak wat jy doen nie, jy gaan lekker kuier. Jy gaan jy kan op 'n parkbankie sit met 'n broodjie en 'n koffie en jy gaan jy gaan lekker kuier. in <laughs> 'n geval soos dit sy terug met die uit in haar stoel en uh, sy sê jy's hierdie was 'n lekker tyd gewees. En dan sê vir wat jy dit daarom geniet. Ja, sy sê dit het baie geniet. Sy sê jy moet altyd onthou dat twee dinge is goed. Sy sê een goeie geselskap en goeie kos. Sy goeie geselskap moet jy waardeer, want mense raak vannag kwaad, vir niks nie. En goeie kos moet jy altyd waardeer, want een dag dan val al jou tanden uit, en dan as jy hierdie mooi steik voor jou neersit, dan sê jy net, mmm, dit is een mooi steik. Ok, sit dit in die blender. <laughs> so vaar gelag as sy pa sê om dit al haar tande gaan uitval eendag. <laughs> Dan dink aan sy nie styk het nie, so nou eet sy baie styk. Tog <laughs> ek dit is nou nogal 'n waar Chinese proverb seker. <laughs> eet en geniet jou kos. En dis seker nou maar met alles en alles in die lewe. Eet en geniet jou lewe. Lewe jou lewe. En uh dit wat verby is is verby, dit wat kom het jy glad nie meer beheer oor nie en vandag moet jy nou jou stuk styk eet want môre val al jou tande uit. <laughs> so dit is ehm uh, dit was lekker geweest, maar in elk geval so het ek my, my verjaarsdag kyk afgeskop sommer met 'n aantjie saam met haar uit. En eh uh, dis nou hoor ek verjaar, dis nou nee nee nee, nee sy ek moet nou nie betaal nie, sy gaan vir alles betaal. Dit ek nou sommer 'n aandete daar geskor. En eh uh, Dinsdag aand het ons gaan kajak. En toe ons daar by die kajak aankom, toe sê hulle vir ons uh, ons gaan nou ons eksamens doen. Wel, ons was vir amper 'n maand nie by die kajak gewees nie, so ons het nie regtig dit verwag nie. Dog ek wel. Ons is hier, ons might as well. Dis die Engelse sê, laat ons gaan. En eh uh, ek het so halfpad hierdie ding het ek gedink, "Sjoe, een van hierdie goeders wat ek nog nie lekker gemaak nie, want my boot van ek was was lekker simpel geweest. En ek het krampe want dit is koud. <laughs> Dit's flippend koud. En uh, my bobene het 'n bietjie krampe gekry van uh, van die manier hoe ek aan my boot gesit het. En ek het so hard gekonsentreer om al my goeders reg te doen dat my bene sommer ekstra gekramp het. Maar niemand weet nie. Maar in elk geval, so sit ons so aan die einde van die dag aan die einde van die sessie. Nou, dit het nou gereën ook Dinsdag aand hard gereën. So nou sit jy binne in jou boot. Jou uh, baadjie wat jy aan het is so simpel. Ag, dis nie eers 'n reënbaadjie nie. Hy hou net so nou en dan die wind weg. En uh, so jy sop na tot op die been. Jou lyf voel of elke been of elke spier in jou liggaam kramp. En uh nou moet jy nog konsentreer om hierdie goeie te doen en jy's moeg want jy het lank klaar mos nou gekajak. So jy's nou nie gewoond aan die aan hierdie intensiteit van die sessie nie. En toe moes ons nou 'n uh, 'n tight space manoeuvre gedoen het. So jy moet in inroei in 'n klein spasie en, en dan moet jy agteruit roei om weer uit die spasie uit te kom want jy kan nie omdraai nie. Maar jy mag nie die kante raak nie. Nou toe ek die eerste keer probeer het, het ek die toets gedop en toe ons aan die einde van die aand kom te sê ons mag dit nou weer probeer. En toe het ek besluit, okay, ek is so moeg en ek is so nat en ek is so koud dat ek ek kan nie bekostig om dit weer te doen nie. Ek moet dit nou reg doen en klaar doen. So met my determination het ek daar in die in die in die smal spaarsietjie ingeroei en flippend stadig. Ek moet vir jou sê ook, ek het dit so hard gekonsentreer, dit so gelag vir my gesig omdat ek so hard konsentreer. En uh toe ek nou uitkom, dis ek so slaag van verligting met die enigste bad deel van die ding is, omdat ons die, die basisse toetsen geslaag het, moes ons toe nou ons laaste deel doen, en die laaste deel is, jy moet in die water val, en dan moet iemand jou red. En dan moet jy in jou, terug in jou boekie klim, in die diep water uh, red doen, en dan as jy nou terug in jou boekie is, dan moet jy nou weer in die water val, en jou self red. <laughs> Ach, liewe genade, mense, ek het, ehm, um, ek het myself toe nou gedog en laat ek dit nou maar agter die rug kry want soos ek sê ek is moeg en koud. En so dompel ek toe nou my bootjie onderste bo en toe ek die water tref te besef ek hoor dis maar hierdie water is skusie Frans maar piskoud. En uh <laughs> so het ek toe probeer om terug te klim in die boot en maar elke keer as ek my bene by die bo die water lig, as jy in die water in is jy is jy okay. Maar as jy bo die water is, as jy enige deel van jou lyf bo die water sit, dan is dit koud. So toe het ek ehm um, my tone, my tone het gekramp, my kuit het gekramp, my bobeen het gekramp. Toe begin my rug te kramp. Nou 7 minute later toe ek nou nog steeds in die water te besluit hulle nee, dis donker, dis koud, dis nat, dis alles. Ons kan hierdie deel van ons toets op 'n ander tyd doen. Want ons mag daai deel van ons toets in die swembad ook doen. En eh uh, hulle moet my nou uit die water uitkry. So het hulle teruggeswem. Ek het kant toe geswem en my boot uitgehaal en ehm um, hulle het my die water uitgelig en ek ek kon nie staan nie. Daar was net nie 'n manier my bene wou glad nie doen wat ek wil hê dit moes doen nie. Dit was dit hulle vir my gesê, "Oké, okay, ek moet probeer ek moet loop en ek moet ek moet eh uh, kom dat ek in my klere, my nagklere kan afkry." En ek het ingeloop met al my my hele storie, al my klere aan en ek het net so in die in die stort ingeloop en ek het die warm kraan geslaan en en daaronder die kraan gestaan. En dit was seker 'n dom ding om te doen, man. Flip dit, dit was <laughs> seer gewees. Toe kom al die lewe terug met daai warm warm water kom die lewe toe terug in my lyf in. My kop het begin, ek weet soos pins and needles op my kop gekry het en ek het in my soos ek my hande bo op my kop want my kop is so seer. En die my knuckles en my my ehm um, die bene in my vingers. Het dit gevoel nou as jy al ooit 'n sneeuman gebou het in sonder handskoene aan en dan jou hande op die heater te gaan sit om warm weer te word. Daai daai steekpynne wat jy in jou hande kry van die koue. Dis wat ek toe gekry het. Ja, toe ek nou vir ehm um, dit was die Dinsdag aand gewees en toe ons nou in die pub kom toe kry almal my nou jammer te kry ek weer gratis drankies. <laughs> so dit ek weer niks vir niks betaal nie. Dis so, was en nou Vrydag aan toe ons uitgegaan het saam met die werk, as dit my my verjaarsdag. So toe het ek weer nie vir drankies betaal. So die hele week het ek nie geld op my rekening uitgetrek nie. Maar ek het genoeg skade gedoen op ander plekke. Ek het lekker gaan shop. En ek het my skoene gekoop, ek het my nuwe wielietjie tas gekoop en ek het vir my handskoene gekoop wat baie cool is. Want jou vingerpunte met jou duim en jou wysvinger het spesiale materiaal voor op die punte en ek het gelees want ek het daaroor geskryf en Cybersakkie Etienne van Cybersakkie het vir my gesê iewers in Korea het hulle nog nie die handskoene nie want hulle gebruik groot weense worsies om hulle touchscreens aan die koue met hulle handskoene aan te kan uh, <laughs> hanteer. So gelukkig is ek nou nie hoef ek nie worsies saam met my te dra nie, my handskoene doen die werk. Nou vanoggend toe ek wakker word soos ek sê, dat ek vir Lena gaan optel by die stasie En dit ons na die kayak shop toe gegaan en ek het vir my 'n eh, nuwe waterbaadjie gekoop. Nou hy kos 'n bietjie baie geld, maar dit is definitief die moeite werd want ons gaan deur die winter sekerlik ons ons kayaklesse doen sodat ons ons ehm um, teen volgende somer as die somer aanbreek, dan kan ons begin wit riviere aanpak, soos white river rafting, white river kayaking doen. Maar ons moet nou eers hierdie tegnieke bemeester. So dit het ek nou vir my 'n nuwe baadjie gekoop, ehm um, in 'n mooi oranje, want ek hou van oranje. En ek het vir my ehm um, so 'n is amper soos 'n wat is nie 'n broek nie, is ook nie sykouse nie. Maar dis okay, is soos 'n broek, 'n stywe broek, so ski pants amper seker. Wat jy kan aantrek en dit het spesiale weefsels bo op jou bobeen en jou kuite en dit help glo sodat jy nie kan krampe kry nie. En dit dra jy dan onder jou wetsuit. So dit het ek vir my so enige gekoop en ek het my nuwe baadjie gekoop en ek het vir my 'n eh, oulike gadget gekoop wat ek om my nek kan dra wat heeltemal waterdig is. Die ding se naam is 'n eh, wat se 'n aquapack. Aquapack is 'n eh, so 'n plastiese ding waarin ek my foon kan sit. En ek kan nog steeds my foon hanteer terwyl ek op die water is. En die sakkie waarin hy dan is, die aquapack is 100% waterdig. So dit is al my uh my eie persente wat ek sommer vir myself gekoop het vir my verjaarsdag. Ek het lekker wild gegaan hierdie week. <laughs> so dis seker maar 'n goeie ding wat ek nie hoef etes en drankies hoef te betaal het nie want anders was ek heeltemal bankrot geweest en ek het nog 'n goeie werkie daaraan gedoen om my bankrekening seer te maak <laughs> met ander dinge. Maar so gister het ek ook toe my nuwe skoene ook aangetree en hulle maak glad nie seer nie so dis net nou maar 'n teken van 'n goeie skoen jy betaal dalk bietjie meer vir hom maar o hel hy werk goed as jy hom aantrek jy hoef hom nog nie jy hoef hom nie eens in te loop nie jy jy hy's klaar net reg so nou sit ek hierso op hierdie saterdag aan soos ek sê is bietjie koelerig ek het my baadjie in my tas is gepak en reg vir môre oggend en dit het nou opgehou reën en die maan is net so bezig om so bykie dier die wolkies te glinster, en uh, lyk of hy vir ons glimlach. En dan so met die prachtige denke, voordat ek heeltemaal te ver verloore raak in my eie gedagtes, gaan ek julle dan los. As julle wil comment los, of wil lees wat ek doen, as ek nie met julle gesels nie, gaan gerust daar op uh, gogabyte.wordpress.com en los 'n comment of subscribe by iTunes as jy wil luister of mm, dis omtrent al wat ek kan dink of as jy my wil e-mail, as jy my wil gesels kan jy dit ook doen gaan na op gogatassie.google my oh, gogatassie@googlemail.com is my e-mailadres dan kan jy hulle vir my ietsie stuur as jy lus het Of nie? Dit is net mooi wat julle wil doen. Ons is allemaal oud en groot en vet genoeg. Tot later. Bye.